Արցակագիր Լևոն Ադյանի ստեղծագործություններում առանձնանում են մանրականդակները, որոնք կարծես գրողի խոհերի բաղադրիչներ են, փոքր մենախոսություններ։ Որպես հոգեկան ապրումների արտահայտություն, մտքերի ու զգացմունքների խոհական մտորումներ գրված են դրանք խոր ներշնչմամբ, ինքնաբուխ, բարձրարվես սրտի թելադրանքին անսալով։ Իրենց տեսակի մեջ ինքնատիպ ու անկրկնելի են։ Գրողի արձակի մեջ ճառագած կենսախին դու թաղծոտ երանգով հագեցված, որ երբեմն վշտաբեկ են դառնում անմիջական ու բռնկուն տարերքով։ Քանդակված այս մանրապատումները գրողի անհանգիստ մտորումների հրաշալի համաձուլվածք են որոնք ինչքան անձնական, նույնքան ընդհանրական են, համամարտկային ու մարդասիրական։ Նայում ես վերնագրերին, դրանք էլ խորթանշական են։ Շատ իմաստալից, կարծես ամեն ինչ ասված է, եւ ահա հայացքը թրթռում է տողերով, կարծես մեղեդի է ալիքվում հոգումդ, երկնային գույներ կան այնտեղ, խորհրդավոր շշուկներ, իսկ հերավոր հորիզոնում թևածում է մի հուսահատ կռունկ։ Կռունկի թևերին ամպերի ծանրություն կա, տխուր ու թախծոտ հորիզոններ, բայց նա հզոր է իր տխրության մեջ։ Կոմիտասյան շունչը մեզ հիշեցնում է երամից կտրված կռունկներին, երբ նրանք տեղ չեն հասնում, չեն հանգրվանում, մի տեղ ընկնում են ու մահանում։ Օրոր, օրոր իմ օրերին օրոր, իմ օրերին բոլոր օրոր օրոր։ Քուն մտիր, սիրտիմ, քուն մտիր, կոտրած թվերով թրջնակիմ, քուն մտիր խաղաղ։ Մեր սին հույսերին օրոր, անուրջներին օրոր, օրոր օրոր։ Բայց Ադյան գրողի պատկերած կռունկի հոգնած ու բեկված թվերից ու կտուցից կատկտում էր նաև կուրլուն, որ հոգի է գեղեքում եւ կորցրած երամին գտնելու հուսահատ փորձեր անելով հերավոր ուտակ իր երկրի հուշն ու կարոտն է երկում։ Կուրլու, կուրլու։ Թաղցագորով կանչերով գնում եք տակ երկրներ։ Ես էլ հավքեմ թևահատ, իդ մնացած երամից, ինձ էլ տարեք, ախ, ձեզ հետ, չմնամ այս ցրտերում։ Կրունկն էլ թափառիկ է։ Նրա աղերսագին ձայներում իր ցավից էլ կան։ Միայն պետք է կարողանալ նրան լսել ու հասկանալ։ Սիրտս երկիրն է ուզում մեր, ուր մեղմ հով կա շնշնկան, կակաչազարդ հանդուսար, ջինջ գետակներ քչքչան։ Կամ հերվից նայողը ինձ չի հասկանա։ Իմ սիրտը հերու լեռներում է միշտ, այնտեղ է հոգիս, ու ես կարոտից գիշեր ու ցերեկ այրվում եմ անցուղ։ Ուզում ես ինքնամոռաց լսել հայրենի անտառների խուլ ու անդուլ շարաչը։ Այստեղ մարդն իր կարոտը իրեն գուրգուրող անտառներից ու զանգակաղբյուրներից է առնում։ Քամին էլ հարազատ է նրան, որ իր հետ բերում է հայրենի բնաշխարի լիակուրցք խշոցը։ Ղարաբաղն իմ սիրտն է հեռավոր։ Ես зерքն իմ այլևս անհաս։ Եվ հոգին իմ վհատ ու նկուն երբ իջնում է գիշերը լուսնկա, թափառում է քնած հանդերում ու մանկուտ կածաներով նրա։ Դեղնած արտերն այնտեղ ծփուն օրորվում ալիքվում են կամուց։ Շրջան կազմած ծտերի երամն է անցնում հինկալերի վրայով։ Ծիրանագույն արևի մեջ տատրակ նոթում կախվում քարանում է անշարժ լորի գեղգեղանքն է ծորում ցաղկանախշ դաշտերում։ Գրողին ուղեկցող թախիցը փոխանցվում է ընթերցողին։ Դրամատիկ անորոշ հոգեվիճակ է ստեղծվում։ Այս անձնական անհանգիստ մտորումները դադարում են անհատական լինելուց եւ դառնում են մարդկանց սրտերը հուզող ընդհանրական զգացումներ։ Հայրենիքի նկատմամբ կարոտը դառնում է աշխարհով մեկ սփռված հայության ցավագին մորմոքը։ Ղարաբաղն իմ հոգին է հեռավոր, ինձ համար անմատույց այլևս։ Ինչքան էլ որ հեռու լինենք մենք քեզանից, մեր օրան, ուր է լինենք հարափոփող մեր այս կյանքում, կապրես մեր մեջ դու հանապազը միշտ անպակաս դու մեզանից, մեր հուշերում, մեր սրտերում ու մեր հոգում։ Հնարավոր չէ առանց հուզմունքի կարդալ որոշ մանրաքանդակներ, որոնք անձնական ահավոր կորուստի արտահայտություն են։ Տարապած հոգու ցավագին ճիչ, որտեղ կերպավորվում է արցակագիր գրողի հոգևոր մակարումը։ Ես աղերսում եի Աստծուն, Տեր իմ, պահապան եղիր իմ զավակներին, եւ թախանձում ու պաղատանքն էի հղում իմ նրան։ Խնայիր Տեր իմ, մրմնջում էի, քանզի կենսարար արև են նրանք մեր գլխավերև, եւ առանց նրանց լուսերես տեսքի ու մեղուշ ձայնի փուչ է մեզ համար աշխարը արար։ Մարդու հոգին միայն ցավից կարող է ողբալ բայց ծովանում են հույզերը, որ դառնան սիրտ կեղեքող երազներ։ Այս էլ քանի-քանի անգամ երազներում տեսնում եմ ես գեղեցկատես կին լույս որդուն։ Ասես խռով ամեն ինչից ու ամենքից, բարեկամից, չարեկամից, լույս աշխարից ու աշխարի նենգ ու դավից բազմատանջ ու նահատակի իր սուրբ տեսքով Քրիստոսի որդիս հանկարծ հառնում է ինձ մշուշներից։ Հերվից հերու լրին ու հեգ նայում է ինձ անմեղ սունակ հույլ ժպիտով։ Սիրտը ճմլվում է աղեկտուր տարապանքից, բայց այն անհատական լինելուց բացի, որտեղ նկատվում է նաև մի տխուր կենսագրություն, վերածվում է ընդհանուր դիեզերական մեծագույն ցավի, դառնում մարդու ճակատագիր, բարձրագույն արվեստով քանդակված։ Տեր իմ Աստված, եթե դու կաս, իրավ դու կաս ու զորեղ ես, ամենազոր հզորազոր, ասա, Ինչու չես կամենում այս աշխարից վերացնել վիշտ ու մորմոք։ Գոնե գթա, գթա ինձ Տեր, մեղմիր ցավն իմ անանցիկ, զրկիր մտքից, հուշ ու սրտից, գուցե թե իմ հոգետանջ ու սիրտ կեղեքող այս կրակին ես դիմանալ կարողանամ։ Երբեմն գրողը խոսում է Աստծո հետ, Հոգու ընդվզումը շարունակվում է, թե ինչու է կյանքն անարդար եւ անձնական վիշտը վերաճում է ազգային թաղցի։ Մարդկային տարապանքի հանդեպ գրողի կարեկցանքը բացահայտում է մեծ մարդասերին։ Եվ ուր է Աստված։ Տիեզերական հավիտենության իր գահին բազմած այդ բարձունքներից չի իջնում նացած, ուն կնդնելու ող բուկական իր իսկ երկրի վրա իր տունն ու տեղը թողած թուրքերին 100 տարուց վեր Ադանա գեհենից մինչև Սումգայիթ ու մինչև Բաքու քայլում է մարդը լքյալ վշտաբեկ։ Մարտը ենթակա է կմահաճ ճակատագրի հարվածներին։ Համբերությունը կորցրած անհատը երբեմն դիմում է Աստծուն, իր հոգու եւ մտքի ձայնը հանձնում թղթին, որով անձնական տարապանքը դարձնում է ընդհանրական։ Կյանքի եւ մահվան առեղծվածը միշտ էլ հետաքրքրել է մարդուն, բայց այդ սահմանագծից էլ սկիզբ է առնում անմահության գաղտնիքը, որն առնչվում է յուրաքանչյուր էակի գոյության հետ։ Հենց այս կենսափիլիսոփայությամբ էլ գրողը խորհուրդ է տալիս. Իմացիր, որդիս, կյանքը շատ է կարճ։ Ժամանակն անցնում, անունն է մնում։ Պիտի աշխատել լավ անուն թողնել մարդկանց սրտերում, որ เป զի հետո ոչ թե ուրիշի, ինքդ քեզ ասես։ Իզուր չապրեցի ես այս աշխարհում։ Գրողի հոգին երկում է մանրականդակներում, երբեմն տխուր, երբեմն հիացած, երբեմն տողերը հոգուն լռություն են բերում։ Եվ լռության մեջ կերպավորվում է անհատը, որ ամեն ինչից նա ամենազոր է, որ կարծես նկարչի ձեռքով կարողանում է իր խոհերը վրցնել թղթին։ Անձրևի շշուկն անգամ լսում է նրա հոգու ձայնը, որ երբեմն ծարս է լինում աշխարի անարթարության դեմ։ Ես այս աշխարից հոգնել եմ արդեն, ել չեմ դիմանում կեղծիքին, ստին, շողոմքոր մարդկանց շողոմ խոսքերին, հանկարծ փող տեսած հոգով աղքատի գազիր պահվածքին, փող ունեցողի կամահրանքին, ճունեցողների խղճալից տեսքին էլ չեմ դիմանում։ Այդ խոհերի արձագանքները լսվում են շատ բարձր, հերու-հերուներում։ Երբեմն օդն էլ շիկանում է գրողի մի խոսքից։ Արևահամ են դառնում բարերը, բույրը տարածվում է ամենուր։ Երկը սիրելու համար ասում են, պարտադիր չէ հասկանալ նրա բարերը։ Ընթերցողն էլ զգում է, որ մարդը երբեմն իր լռության մեջ փաթաթվում է անհուսությանը։ Անորոշության ծանրությունից երբեմն կարող է ծնվել զայրույթը, բայց նորից ու նորից կարծես ոգի է առնում եւ ազդարարում, որ մարդը ընդունակ է նաեւ լինել անսահման հզոր իր տխրության մեջ։ Եվ սկսվում է սիրո բուրն ապրումների ու խոհերի անկաշկանդ հոսքը մանրականդակներում։ Այս դեպքում արդեն անգերազանցելի է մայրական սերը։ Այն կյանքի հենարանն է։ Աշխարհի ճարիքներին դիմագրավելու համար այդ սերը հզոր պատվար է դառնում։ Աստծուց բարձր ու կյանքից թանկ մայրն է, մայրն է մեր միայն ու երբ որ դու թվեր առնես ու հեռանաս գերված օտար կմայքներով, հրայրքներով հոգեզ մայլ, նա քեզ երբեք չի մոռանա։ Իրավեր տան շեմին կանգնած հեգ ու վհատ կսպասի քեզ աչքը ճամփին, սիրտը ճամփին, հոգին ճամփին։ Այստեղ այդ մեծ սիրո գաղափարին զուգահեռվում է անվախճանության խորհուրդը։ Մահը նաև դառնում է հավերժության մեջ մարելու հավերժությանը ձուլվելու խորհրդանշան։ Ես մեռել էի, ինձ թաղել էին կամ այրել էին, դա չէ կարևոր։ Ես հառնել էի։ Ես հառնել էի ուրիշ աշխարհում։ Ընկերներն իմ չկային արդեն, ովքեր էլ կային, ծերացել էին։ Ինձ մտաբերել չկարողացան։ Մայրս Մայրս անպայման ինձ կճանաչեր, արցունքն աչքերին կրծքին կսեղմեր, բայց մայրս չկար։ Ես հառնել էի, բայց մեկը չկար ինձ դիմավորեր։ Ու նորից մեռա, որ դառնամ կակաչ կամ մի այլ ծաղիկ, ամեն լուսայգի ողջունեմ մարդոց յուրաքանչյուրին։ Բարձր ներշնչանքով գրված նրա սիրային մանրականդակներում կարևորվում է սիրո հոգեբանական մի նոր հատկանիշ։ Փիլիսոփայական գաղափարն այն է, որ սերը մարդուն ուղեկցում է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այն իմաստավորում է մարդու կյանքը, անկախ տարիքից ու ժամանակից։ Դրանք հակեցած են նաև սիրո հավերժական կրկնության եւ կյանքի ունայնության տրամադրություններով։ Այս աշխարհում ամեն ինչ էլ անցողիկ է, ուտևական ոչինչ չկա։ Ինչ որ կյանքում սկիզբ ունի, ունի եւ վերջ։ Սիրո հուշն է լոկտևական, որ հերավոր մշուշների շղարշներից հանկարծ հառնում թև է առնում, որ դու տարվես ցնորքներով անրջական ու կարենաս երջանկավետ այն պահերի անուշ հուշի ցավը մեղմել։ Արագընթաց քաղցր հուշի, որ արհավետ եկավ անցավ ու այլևս չի կրկնվի։ Գրողն իր մենախոսություններում փորձում է հաստատել նաև այն ճշմարտությունը, որ անկախ կրոնից ու ազգային պատկանելությունից մարդուն ամենուր հասանելի են ուրախությունն ու տխրությունը, դժվարությունն ու սերը։ Սիրո համար ազգություն ու կրոն չկա։ Սերը վարդ է, իսկ խանդը փուշ։ Առանց փշի վարդ չի լինում, առանց խանդի սեր չի լինում։ Սերը վեր է ամեն ինչից, Քանզի նրա կենթանարար սուրբ լույսով է օծված շուրջը ամեն մի բան։ Սերը ուղեկցում է մարդուն ամբողջ կյանքում, իմաստավորում նրա ապրած օրերը։ Լևոն Ադյանը մեծ վարպետությամբ բացահայտում է սիրո ամենազոր ուժը, նրա պատճառած հոգեկան տարապանքն ու կորցրած մորմոքը։ Երբեմն այդ սերը մարդուն տանում է մեծագործությունների, ուժ ու երան տալիս նրան, բայց նաև սերը կմահաճ է, երբեմն առեղծվածային, որ չգիտես ինչպես ծնունդ է առնում եւ ոցում մարդուն հրաշալի արժանինքներով։ Աշխարը երևում է մանրականդակներում իր լուսավոր եւ ստվերոտ կողմերով Բայց միշտ էլ գրողը մնում է որպես մարդկային լուսավոր հոգու ջատագով եւ լույսի ազդարար։ Երջանկությունը հորիզոն է մի, ինչքան մոտենաս, հեռանում է այն։ Անցողական է ամեն բան կյանքում։ Դա նույնպես կանցնի։ Ամեն ինչ կանցնի։ Հույսդ մի կորցրու հանդեպ լավորվան։ Դարձիր արմատիտ, որտեղից գալիս եւ ուր ես գնում։ Բարություն արա ու գցիր գետը, կտեսնես մի օր արջևդ կգա։ Որպես վերջաբան մի քանի խոսքով կարող եմ ասել, Եթե լորվա հանճարեղ բանաստեղծի խոսքերով քարյակներն իր հոգու կենսագրությունն են, ապա Ադյան գրողն այս փոքր ծավալի արվեստի սքանչելիքները շատ իրավացիորեն կոչել է մանրականդակներ։ Գրողի խոսքն այստեղ աչքի է ընկնում հակիրճությամբ, սեղմությամբ, քիչ բարերով շատ բան ասելու առանձնահատկությամբ։ Իր ստեղծած պատկերներն էլ արտահայտում են նրա բարձր արվեստն ու անկրկնելի գեղեցկությունը։ Գրողի կյանքն էլ ընդհանուր կյանքից անբաժան չէ։ Նրա ցավը եւ անznական է եւ ընդհանրական։ Նա ապրում է հերավոր օտարափերում, բայց իր ինքնությամբ նա մնում է հայության մեջ ու հայեցի։ Իր հզոր տխրությամբ երբեմն բարձրանալով ազգային ցավերից ու խնդիրներից, երբեմն շոշափելով նաեւ համամարտկային հարցեր։